да твориме во Евангелието според Лука 19 глава и да ги прочитаме уште еднаш овие Христови зборови. Кажани, значи, таа недела пред седум дена пред неговото воскресение, или како што се нарекува кајна цветници, и кажано пред неговото триумфално влегување во Јерусалим. Значи, кога сите се радуваат, кога сите слават, кога сите се ногиат дури во некоја еуфорија, не баш сите, фарисеите и свештениците не ја делеле таа атмосфера, тоа, тоа расположение на народот. Но апостолите и другите, повеќето народ, очекувале, биле во еден занес, дека сега Христос конечно ќе влезе во Јерусалим и ќе седне на Давидовиот престол. Конечно ќе ќе ја воспостави својата власт, месијанското царство и ќе, ќе го прослави Израел со победа над римјаните и сите негови непријатели. Тоа беше очекувањето. И Христос ќе влезе така триумфално во Јерусалим, бидејќи тоа беше пророштво што требаше да се исполни, што Месија требало да го исполни, најавено преку Захарија, но пред да влезе тој, наоѓајќи се на Масленската гора, заплакал. Застанал, го погледнал Ерусалим и заплакал. Многу чудно однесување. Тогаш кога повеќето негови следбеници се радуваат, тој заплакал. Е па заплакал затоа што е Господ, да беше, да беше човек и тој ќе се радуваше тогаш. Затоа што, затоа што знае, гледа и чита подлабоко од оно што човечко знаење и човечки очи можат да видат. Ја знае, ја гледа и ја чита и днината во сите незини варианти, можни варианти. Значи, Лука 19 глава. Кој стих? 41 може да почнеме таа. А кога се приближи и го виде градот, заплака над него. И рече, кога би можел во овој ден, видите, Христо, Христовото срце копнеело. Ах, кога би можело, барем еве и денес, нема да биде предоцна, кога и денес би можел во овој ден да го дознаеш она што е потребно за твојот мир. Што значи Јерусалим? Градот на мирот. Во превод. Јерушалаим. О, кога би можел во овој ден и ти да го дознаеш она што е потребно за твојот мир. Но Христос знаел дека тоа е само теоретска можност. Реалноста е поинака. Но тоа е сега сокриено од твоите очи. Зашто ќе дојдат денови за тебе, И непријателите твои ќе те обкружат со ровови и ќе те обколат и ќе те притеснат од сите страни. И ќе те срамнат со земјата тебе и ќе ги избијат децата твои во тебе и нема да остават камен на камен од тебе. Зашто? И ова е сега битното. Зошто? Зашто не си го позна времето кога беше посетен. што пропуштало водството на Божиот народ во тоа време? Тие учени доктори, законици, книжевници, некои од нив научници, кој од кој класа луѓе во Сенедрионот. Овие нашите денешни кобајаги доктори по теологија може вода да им носат. Меѓутоа, водачите на еврејскиот народ не го познаа времето. Еден Ирод, зол, расипан до даска, карактер, крал кој што собствените деца ги убивал од завис, кој што собствената жена ја убила. еден Ирод посериозно ги сватил старозаветните пророќства за Месија, кога се вознемерил и прашал во кој град треба да се роди царот јудејски. А тие што ги прашал, свештениците и водачите на Израел, тие воопшто немале поим дека настапило времето. Кое што беше како време, самото време беше откриено уште во пророкот Данијел во пророчките книги. Кога треба да дојде Месија? Денес живееме во слична атмосфера. Денес кога Христос треба да дојде, бедеќи сите знаци веќе се исполнуваат, тури оние последните. Денес водачите на христијанскиот свет водачите на нациите, па слободно може да речеме дека и, и самата Адвентичка црква, сите се како пиени и не знаат на која страна да се свртат и каде треба да појдат. Зашто не го позна времето во кое што беше посетен, рече Христос. Заради тоа сите овие зла, обсадата на Ерусалим од страна на римските војски и масакрот што потоа следеше со една цифра, 1 милион евреи убиени во таа обсада 70-та година од новата ера. Самот Ерусалим немал повеќе од 300.000 жители, но 1 милион евреи биле убиени, значи со се сите поклоници од диаспората кои што дошле уште за празникот Пасха, па беа заглавени во градот заради римската обсада неколку месеци, значи од април се до август, од Пасха се до август, кога на они фамозен 9 ав, според еврејскиот календар, Ерусалим бил конечно опустошен, разорнат, храмот запален, и не останал камен на камен над него, според Христовото пророќство. Да ги прочитаме зборовите на пророкот Малахија, да се подсетиме уште еднаш, што кажал последниот пророк од Стариот Завет, Малахија трета глава, први стих. Од првиот па може и понатаму. И ете, која Господ зборува, И ете, јас ќе го испратам гласникот свој, вели, но кога Стариот Завет зборува за гласникот мој или ангелот мој, на што се мисли? Или ангелот на Заветот, еве, се споменува понатаму. Ете, јас ќе го испратам гласникот свој и тој ќе го приготви патот пред мене и ненадејно ќе дојде во храмот свој Господ. Кого го барате и ангелот на заветот, кого вие го пожелувате, ете тој доаѓа, вели Господ Саваот. Но потоа продолжува и вели, но кој ќе го издржи денот на неговото доаѓање и кој ќе издржи кога ќе се појави тој, зашто тој е како оган што растопува и пепелница што чисти, па ќе седне тој како пречистувач на сребро и ќе ги очисти синовите на Леви, значи свештенството, и ќе ги претопи како злато и како сребро, за да му принесат жртва со правда. Тогаш ќе му биде мила на Господ жртвата јудина и на Ерусалим, како во старите времења и како во поранешните години. Можеме и ние да се спомнеме за некои стари времења, таму минатиот век. За некои убави поранешни години, кога црквата беше полна. Кога вриеше од народ, верници, млади, стари. Силни проповедници, говорници, евангелизации, собори и така натаму. Сето тоа денес, во овој луд век, кај што не се знае што е машко, што е женско. Како да е сето тоа издувано некаде со виорот. Денес најмногу црквата најмногу изгледа како да ќе падне според оние зборови, според оно правоштво, духот на изгледа најраштимана, најподелена, најнеединствена. Мегутоа, не било сјајно во Божјата црква ни пред првото Христово доагање. Било, може да речеме, едно слично време. Евреите биле поделени на конзервативни фарисеи кои што го сакале законот, И они либерални евреи кои што овие конзервативните не ги признавале, за евреи ги нарекувале грци, дори под влијание уште на Антиох и присилната паганизација на некој дел од еврејскиот народ во времето пред макавејските востанија. Значи, имало поделба помеѓу народот, помеѓу самиот Божи народ. Поделбата била видлива во неколку групации фарисеи, садукеи, иродовци, есени, зилоти, разни партии, разни секти, може да речеме. Римска окупација исто време, значи, владел со нив пагански наместник, не било сјајно. Како и денес. Меѓутоа, Господ за тоа време рекол, ќе го испратам својот гласник, ангелот на заветот. Господ, кого го барате, кого го пожелувате, евреите го пожелувале Месија. Евреите сакале да дојде Месија. И ден денес, некои од нив, оние по-конзервативните, по-религиозните, го пожелуваат. Да, тие го барале, го пожелувале. Но Малахија прорече, ненадејно ќе дојде во својот храм Господ. Ненадејно ќе дојде. Значи, на некој начин, иеко било најавено времето, тоа е парадокс, времето било откриено, за второто Христо доаѓање не ни е откриено време. Но за првото Христово доаѓање било откриено време кога Господ ќе дојде, а сепак Малахија зборува дека тој ќе дојде ненадејно и за тогаш ненадејно во својот храм ќе дојде Господ, кога го барате, но кој ќе го издржи денот на неговото доаѓање. Ако ваквиот реален историски Христос, каков што бил, некаков што луѓето си го замислуваат, Или како што сценаристите и режисерите си го замислуваат. Но он е Христос кој што бил, како што бил реален од вдахновените списи. Ако тој Христос не бил прифатен и не бил прифатлив за сите, дури за повеќето од Божиот род не бил прифатлив. Не бил симпатичен. ако не можел да биде издржан денот на неговото прво доаѓање, тогаш кога бил во слабо, смртно човечко тело, без никакви надворешни знаци на надмок, освен неговите чудесни дела, кои што сепак повеќе биле израз на милост и благодат, а не на доминација или на надмоки врз другите луѓе, Ако тој ден не можел да се издржи, па како ќе се издржи второто Христово дајање, кога ќе дојде во сета таткова слава и во славата на сите свети ангели. Кога ќе дојде како цар на царевите и господар над господарите, кој тогаш ќе издржи? Денешната лекција малку не подсети на една предходна лекција од кога беше втората глава од Галатјаните, предмет на нашето проучување, конкретно мислам на третата лекција од 15. јули. Значи, во контекст на Павловите зборови, со кој што во духот на љубов апелира до галатјаните. Зарем, зарем ви станав непријател ако ја зборувам вистината, вели. Зошто Христос бил дочекан со непријателство од страна на водачите на Израел? Зошто тие реагирали непријателски кон Христа? Зато што ја зборувал вистината. Луѓето, интересно, луѓето не сакаат многу, многу не сакаат да слушаат вистина. Луѓето се како глупави девојки, сакаат да ги лажеш. Многу, многу не сакаат вистината. Самиот Христос што му вели на Никодим? Дојде светлината во овој свет, но луѓето што направи? Луѓето повеќе ја посакаа и ја избрана темнината. И кажува, зошто? Зошто? Зато што нивните дела се зли, зато што не сакаат светлината да ги осветли. Не сакаат светлината да ги раскринка. Не сакаат. И во тој контекст Иеко патем, значи како, како споредно подсетување, конкретно оцекот од четврток, не врати назад на една постара лекција од 15. јули, поточно некаде уште во неделата од 9. јули, каде што предметот беше единството, единството на верата. И оној познат случај кога Павле го укорил Петра за лицемерие во Антиохија. Значи, јас ке се вратам на таа лекција. Лекцијата од 9. јули носеше наслов важноста на единството, тогашниот одсек. И за да не читам многу-многу, во тој одсек поуката го нагласува единството. И Павловата а, желба за единство на црквата и неговиот приоритет единството меѓу апостолите и самата црква на прво место. Но во предходниот одсек, поточно во ведниот одсек од, од саботата, уште 8 јули, каде што почнуваше лекцијата единството на Евангелието, би сакал да го прочитам тој тогашен вовет, на кој што денешната лекција, поточно од од четврток, од завчера не, не врати, на почетокот на втората глава од Галатјаните, Тој воведен отсек од 8 јули вака започнува во лекција, во полуката. На 21 страница од полуката, од македонскиот превод. Протестантскиот реформатор Жак, Жак Калвин, Жан Калвин, треба грешка, не е Жак, туку Жан Калвин, верувал дека разединетоста и неслогата се најважни орудија на сатаната во борбата против црквата. И ова е точно. Така што често зборувал дека христијаните мора да се чуваат од расколот како од лепра. И ова е многу точно. Зашто протестантите, па и адвентистите, не се покажале имуни на оваа лепра. Е сега, внимавајте што прашува понатаму овој воведен оцек на полуката. Меѓутоа, дали може единството да се чува на штета на вистината? И сега еден пример. Замислете Мартин Лутер, таткото на протестантската реформација, во име на единството да одлучал да ги отврли сите гледишта за спасението со вера кога бил изведен пред судот на соборот во Вормс. Следува цитатот Елена Вајд, Големата борба, страна 166, каде што се вели. Кога реформаторот би попуштал само во едно прашање, Сатаната и неговите чети би постигнале победа, но неговата непоколеблива цврстина биле средство црквата да се ослободи и да започне нова подобра ера. Големата борба, 166 страница. Понатаму, во последниот пасус, продолжува полуката и вели во Галатјаните 2 глава од 1 до 14 стих наогеме дека апостол Павле прави се што е во негова мок за да го сочува единството на апостолскиот круг, наспроти обидите на некои верници да го подкопаат. Но иако тоа единство било мощне важно за Павле, сепак тој одбил да дозволи тоа да се постигне на штета на вестината на самото Евангелие. Иако има место за разлика во рамките на единството, Евангелието никогаш не сме да биде жртвувано во целиот тој процес. Се во ова звучи добро, Меѓутоа, имам впечаток како, како да авторот на полуката мисли, може би не е така, добивам таков впечаток, како да мисли дека вистината, безкомпромисноста, со, со, значи, вистината, како да вистината е нешто што може да му наштети на единството. Тоа не е точно. Расколот и поделбите не доаѓаат од вистината, туку доаѓаат од лагата, од ереста, од гревот. Вистината секогаш е во хармонија со единството. Тоа може да се потврди на еден куп историски примери во црквата. Например, самиот апостол Павле по кое прашање зазел бескомпромисен став и дури пред сите го укорил јавно првиот папа, апостол Петар, за лицемерие или дволичност. Павловата бескомпромисност во тој пример, во тој случај, немаше не е била нешто што ја го загрузувало единството, току напротив, Павле бил тој што се залагал за единството на црквата. Ако и Павле молчал, или дволичал, како Петар Вар и Варнава, значи, ако, ако и тој направил компромис, компромисот ќе го расторил единството на црквата. Ке довел до тоа, во црквата секогаш да има две трпези. Една, од која што заеднички ручек, една, од едната трпеза ќе зимаат зеднички ручек христијаните од еврејско потекло, каде што се ќе биде чисто, све ќе биде кошер и така натаму, а од, од другата трпеза, или не мора да бидат во иста простори, од таму ќе се хранат другите христијани кои што се од паганско потекло и кои што не се толку чисти. Замисли да имаме ние света вечера и потоа заеднички ручек, кај што ќе велиме, е, од, во оваа соба нека влезат врниците од белата раса и нека се хранат, а овие други ромбите и црците, бидеќи се нечисти, нечисти си, хигиенски, и тие ќе се хранат од, од другата трпеза, од друга просторија. Тоа било. Само што во прашање биле евреи и и незнавошци. На тоа станал Павле да реагира. Петар и Варнава попуштиле кога дошле некои од обрезаните браке. Се срамеле од нив да јадат заедно со другиве браке кои што не биле евреи по потекло. единството на црквата било во прашање и затоа Павле бил безкомпромисен. Значи, Павловата безкомпромисност. Павловата вистина, така да ја наречам, била на страната на единството, не била на штета на единството. Дали тоа е само специјален случај? Дали можеме да помислиме на некој друг случај, каде што единството на црквата е загрозено од вистината? Еве да ја земеме самата протестантска реформација, бидејќи полката ја зеде тогаш за пример. Зошто настана а, во тогашната католичка црква? Зато што Лутер ја зборувал вистината? Вистината довела до, до раздор? Не. Лутер немал намера, ниту Лутер, ниту Калвин, ниту Меланхтон, ниту Цвингли немале намера да ја напуштат католичката црква и да си основаат некоја секта своја. Тие ја зборувале вистината и планирале да се бидат католици до крајот на животот. Ама со вистината? Зошто настанал раздорот? Зошто настанал раздорот во Христово време? Раздорот настанал од оние кои што не ја сакале вистината Лутер не планирал да се одвои од црквата и да се формира нова деноминација. Раздорот настанал затоа што реакцијата од страна на црковните водачи, чело со папата, довела до екскомуникација, до прогонство, значи дури и до крвави војни, затоа што на оние што ја сакале темнината, не им се допагала светлината секогаш единството на црквата го руши не вистината, туку гревот. Гревот е причина за раздор. Еве, ако се секјавате, Полсен беше актер и пред две години во обидот да се растори целата генерална конференција. Со она паганско прашање за ракоположување на жени, за проповедници, кое, за кое што Генералт конференција веќе се изјаснила два пати пред тоа, на Собор. И уште, и уште, и уште, како, како, како од некој инает, сакаат да направат раздор и фала на Господа што не се случи. Меѓутоа, до кога ќе биде вака? Веќе знаеме дека од 2015 наваму постојат цели унии во Северна Америка кои што кои што ги ја отфрла таа одлука на соборот на генерална конференција и отворено, значи ја прекршуваат со своите постапки. во тој случај, кој, значи, кој фактор ја растура црквата? Кој фактор внесува неединство и раздор? Оние што сакаат да го наметнат прашањето за ракоположување на жени. Гревот, ереста, носи раздор. Не е вистината. Тогаш кога такво прашање не се поставуваше, не постоеше ни причина за раздор по, по истото. би зеле многу време кога би ги споменувале сите можни примери. Зашто настана раз, големиот раскол во 11 век, помегу источната и западната црква. Ако се секавате, тогашниот католички кардинал Хумберт ја обвинил православната црква, мегу другото ја обвинил затоа што ја празнува сабота. Ја обвинил за јудаизам во 11 век. Но главното прашање било што и ден денес е пречка за нивно соединување, главното прашање било тоа што римскиот папа се поставил над секој собор, дури и над вселенските собори. Што ќе кажам јас, тоа е. Јас имам право на вето, значи да поништам и одлука и одлуки на вселенски собори. Со кое право римскиот епископ да биде поголем од другите? Значи, кој го донел расколот? Расколот не го донел е, соборот, туку оние што се борел против соборот, против единството. оние што се сметал себе си за, за поголем од секој собор. Ереста, папскиот примат, во тој случај, била причина за раздор и неединство било кој пример најдете ми, еве ја ве предизвикувам, кажете ми било кој пример од школната историја и ќе ви покажам дека причина за раскол, расцеп, единство, е не е вистината, туку е некој греф или ерес и така натаму. Од било кого да доаѓа, од било која страна. Никогаш вистината не е против единството. Туку вистината секогаш е на страната на единството. И само со вистината можеме да бидеме единствени и да изградиме единство. Без вистината не може да постои единство. Може да постои компромис. Тоа е збора што се потреба во политиката. Компромис. Се апелира на компромис. Компромис, коалиции. Но тоа не е вистина. Вистинското единство само на основа на вестината може да се изгради. Не би сакал повеќе да должам оваа вечер.